Ezaburi ya 10:3 Ruwanga bwirukiro bomunaku Waitu mukama ulira enshara yange ebitako byange bitege amatwi Arokuba obamwesigwa obamugorogoki bamporole Omwiru wawe utamuramura kuba taliwo muntu murora abamgorogoki omu mabona gawe omubisha wange ambingire yantera omuitaka yanshutamya omumwirima nkaba afiire ira arwekyo omoyo gwange nigwanja omutima gwange gwagira amashoberwa ninyiduka birobirinya ebyo rakozire byona nimbiye konja ebikora byawe nimbitekereza obwoli nkutegire emikono omoyo gwange gwakugirira eiriwo nkoko bona ensi eyomangaine lauka omporole waitu mukama omoyo gwange nigwanja otanye shereka ntaija nkashusha abagwa sheoli omubwankia bampe mpulire ekisha kyawe kubani wenyesiga onyoleke omuwanda ogondagirwe kulabam kuba omutima gwange ngutaire aliwe waitu mkama nyihura omubabisha nasingwa kuungira aliwe banyegese okukora ebyoli kwenda kuba obaruwanga wange ondabye omwanda ogugorogukire nkiza rugaba oliwo eibara lyawe arobugorogoki onye omubiyengo arwekisha kyawe nsirikiza ababisha sirikya ababisha bangebona kuba ndi mwiru wawe